maksudnya? Ya, sing apik ngono lho. Sing dia joget ki sing tenang. Oh, sing temenan. Kok njogo kesehatan to, Bang? Lah kesehatan njogo ngenteng-ngenteki dhuwit. Ora ngono, seniman itu kerjanya malam. Iya. Iya toh? Heeh. Uh -uh. Pokoke sing njogo kesehatan esuk ngombe susu. Iya. ngomong apa ngrungokne ngomongi dokter sebelah itu susu yang moto gak api sapa sing ngomong susu nang moto rapi kowe ngerti nang posyandu kae iya empat sehat lima sempurna iya nasi lauk sayur buah dan susu susu nang moto elek asing ah, api apik susu nang dada sing apik sik iki tak urus iki iya susu nang moto elek iya sing apik nang dodo lah susumu nang moto nang ngemiki anakmu lak ngene eh iya sik iki gak kena ditarik iki eh, Iya. Nah. Nah, ini. Iki dawa. ini rada tepak ya waduh ki iki nak dalemi sapa Pak Pak sapa mang walah oh, mulane Pak Jan sini Pak Pak Jan iya Jan itu janji janji nanggap ketoprak nekane bagi ambek Agus Ya. Ah, iya, no. iya ketoprak e siswa budaya sambutane piye, Pak? Waduh, meriah. Wah, monggo di bagi Bagio pinara. Dianggep pomahe dhewe ae, gek ngepel-ngepel kono, gek. Kowe yang ngepel. Aku ya terus ngepel. Makme piye prasmanan? Prasmanan, ana soto, oh. ana rawon. Kowe kowe di sini-sini kok entek telung piring piye to, Pak? Ngawur ae, patang piring. Lah kowe sing terakhir mau ngulu apa kok kok ulu gedek-gedek iki. Pas sisa-sisane pikirku daging dadak laos. Ya kok ulu wae. Ya tak ulu wae khususku panuwen kok. Ora iki kajate kuwi sunatan. Iya utawa tasakuran selapan. Tetaan, Tetaan utawa tasakuran. Heeh, sunatan. Iya. Dhisik iku kok ana sunat kuwi piye to, Pak? Lah ngene, jelase. Sunat iku sing pertama Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus iki ilmu tuwek lho tak biacok ndasmu. Lah ya aku ya ora ngerti tak rungokke ngono. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam iku oleh dawuh saka Allah supaya sunat disunati dhewe. Kate umure wis 80. wolong 88 kuwi nembe disunat. Iya, wong wong umure wong biyen ya sampe 400 tahun ya. Iya. Lah kuwi carane piye? Lah ya ngene iki iki iki pamane ya ditarik sret. Sunate nganggo apa kuwi? Nganggo bendo. Utawa perkul. Carane disunat dhewe ngene. Disunat dhewe ngene. Iki landesan, deleh plek, bacok, celeng. Gojel gojel gojel gojel gojel. Pokoknya buntute cecak lho. Nah, kisahe ngono. Eh. majune jaman maju-maju maneh wis ora nganggo bendho ora nganggo perkul nganggo gunting utawa nganggo blati jaman bapak buyut dhisik iya maju maneh wis awakmu iki nganggo silet utawa nganggo gunting iki sok tahun 5007 tahun 5007 iya iki wis ora gawe bendho ora gawe gati ora gawe silet nganggo apa diremot piye kuwi? Lho, dolanan karo kancane akeh, momene sing klambi abang sing sunat sekarek tel tel tel tel tel tel. Mbok dene liwat tel. Eh, eh biangane silet. Tapi ya pengalaman kok kowe ya neruske profesine bapakmu. Ya iya. Kowe ya tukang sunat. Aku tukang sunat tapi urusan kantor polisi aku. Aku iso to, Bang? Lah apa kleru kok. bocah rong sunatan masal rong bocah lah carane piye oleh nyunat nok pendopo kabupaten pati kono rong bocah lah bocah sakit tak kenceng oh iya umpamanya jejer nah kini sewu kini sewu iya wis tak kenceng bolah wisan ya ngene iki oh, kowe masang botong apa piye ora kok masang botong lah engko nek gak kenceng Tarik benang plek iki gak katokan kabeh pisan. Wis teng pentolos ngono ya. Wis teng teng kranteng ngono wis. Iki tak kenceng. Nah, tak kenceng bolah ngene. Ayo, sapa kendek niku? Munjuk! aku. Iya. Sapa kedhuwur niku? Ngendek. Kok maju meni sapa iki? Ayo mundur, kok pangkah dawa iki. Iki sapa? Lah kok pake? Ya bapak kok melok. Mari ngono. Aku nggawa glati. Wes iri sae. Cling cling cling cling. Yo irang iramane ngono barang kuwi. Ya kudu pas no. Cling cling cling bocah karek 10 lampu mati. Yo leren ya sirahatmu. Leren piye sesuk nyunati nyang arep ngono malah gede-gede. Kok tutuke wae? Iya tak tak angen-angen ae tak gerayai endi bendol bacok. Benjel bacok. Terus pokoknya bareng bocah kari siji lampu mekan biar. Hasilnya? Hasilnya ya enek sing kena separuh. Enek sing muges. Kemepeten. Ya, enek sing pucuke itu Saking wedi aku melayu nang juru kamar mandi. Aku kepoyoh-poyoh aku. Saking wedine ta? Saking wediku, aku nguyuh blek lah kok nggonku ya kebacok. Wah, kurang ajar. Kurang hati-hati kowe. Iya. Wah, iki kajate Pak Jan iki. Iya. Iki wis dipasang macem-macem lho, Bang. Iya, iki ucapan Sokai awan bengi. Iya. Kamu mengucapkan apa? Umpamane kemantenan ngono piye? Selamat menempuh hidup baru semoga rukun rukun-rukun selalu yang ulang tahun selamat berulang tahun semoga panjang umur dan sejahtera lah yang sunatan ini so, wah mak nggak nyanyar lagi selamat menikmati potongan baru kok bisa ngono kan mau neng luncup terus dinyeprokne neng. Oh, oh, Nih, iya, iya. tamune yo akeh. Tamune akeh. Pak Jan iki termasuk wong sing blater to, Pak? Ah, iya jenenge wong blater iki ora kurang merga. tamune saiki dipasang terop. Terop. Padha jagong kabeh. Jagong. Ngombe wedang. Wedang. ngawi kadang nglumpukke sedulur. Kongkon nglumpuk kan nyeseni nek teman apa nek sunatan iki. La wedang diwadahi cangkir. Dicancang lan dipikir aja kesusu disosor kuwi panas apa ora. Kowe kok iso ae tobat ngono kuwi? Aku imbuh pokoke. Lah kadang-kadang disuntik ning lepek. Lepek kuwi nek ndelehno epek-epek. Lho, apa tumon dikekno cengel? Oh iya iya. Kadang-kadang kok diwadahi gelas. Gelas kuwi nek tugel gak kena dilas. bar ngombe wedang terus rokok. Rokok kuwi moro-moro takok. Rokok moro-moro takok. Endi sing Kalimantan rokoke? Ya, yeah. mulai katelah rokok. Rokok moro-moro takok. Rokoke jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Kowe kok iso ae to bak Wong oh, ya golek pangan kok Gus ya sak. Sak Jarum super. jarang di rumah suka pergi Surya suka uraan tapi dapat dipercaya bentul saben saben ditutul tutul nganggo geni iya Wismilak Wismilak wanita itu semua milik laki-laki anak lanang rapi lanang Boleh lah dinodai asal tidak hamil. Lah kuwi piye to, Pak? Kayak ditutul-tutul niki wetengene ngono lho. Dadi tutul geni ta ya? ditutul geni rasamu tutul apa kok? Iya. Minak jinggo. Miring penak jengking monggo. lah wong wis dituku itu hak asasine sing tuku sih bah dirokok karo mleding bah karo jengking kuwi kan yo urusane wong pancene wong yu selerae dhewe selerae dhewe saiki kowe profesimu dadi pelawak iya yeah. bojomu penyanyi dangdut. Ya iya gak tau geger. Ayo enak nubak kerja bareng tapi kan wis ora ora nyanyi to ya. Wis gak nyanyi. Moro tuamu lanang kae mantan ketoprak. Iya. Moro tuamu wedok mantan pesinden. Wah, aku nek gak mulai 15 dino tirangkul ngene iki. Karo menyanyi eh, penyanyi. Iya. Ngentot, Ma, eh? Ngentot to Pak. Hah? Eh? Ngentot to kowe. Iri. Iya, tapi mambu kok. Iri lho, Bang. Ini ya. Wes sampet tenan wis. Dirangkul aku. Yeah. Mas bagi yang menawan penyanyi Oh wani senyumanmu Saat-saat perkenalan Aku selalu ya ingat senyummu bojoku Aku ya penyanyi Iya, iya. iya. iya. Aku ya menyanyi lima menit lagi ngek ngek kok nganggo ngek ngek toh bojoku budak dikei bahasa isyara lah kok moro tua ya neng buri omah ya karo sisik sisik pring ini ya getuk asale saka telo nek wis petuk terus kono dikapakno kuwi maratua lanang maratua lah kok maratua wedok karo nyapu piye ya kunole sakarep munduk wong aku ya bar karo pakmu kuwi bar ngopo bubar sembahyang tahajud kon rumah tanggaku ben tentrem kaya rumah tanggane bapak Janiki. Yang yen kowe bar sholat tahajud ya. tak kei donga siji iki teko yai sepuh umpamanya apa bar bar sholat kuwi ya lebih up dol yang dikir tak kayak dongot siji iya tuh aku gak apa lo bismillahirrohmanirrohim iya baca ah? wes eleng eleng ya bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim lah iya iya a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik oh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamkatin wa nafasin adadama wa ci'ahu ilmullah Lah kuwi aku teko napasin napasin wi. Aku Eh sing tak catetke, iku ah. tenan bak kuwi kanggo rumah tangga. Catetne iya, catetno. Iya. Ah, tapi kowe ngomong ora tau geger. Iya. Lah wingenane kowe padu karo marotamu wedok ngopo? Sing padu sapa? Lah wingenane ono. Iku salah paham, Gus. Critane piye to, Pak? Aku lak tuku daster Abang Kosolo. Oh. Kae to? Iya. Terus tak gawa mulih. Tak gawa mulih lah kok dinggo bojoku. Dinggo sapa? Bojoku. Bojomu apa marotuamu? Mari ngono digawe marotuwa. Padahal bojomu karo marotuamu ki bodine padha. Padha. Dedeke ya padha kaya anak kembar ngono. Lah iya. Lah kuwi dinggo marotuamu. Dinggo marotuwa karek jam 4 esuk aku mulih tanggapan kae. Heeh. Yang ini ki ya lho nyukukne geni ning ngarep awan ngene iki. Ya. Ya tak cebleki to ambek aku. Ya ini kok wis mateng. Yahmine wis godhok wedang. Apa ya keceblei bokonge to? Ora trima ngono tak kruwowoki bareng. Lah terus piye? Lah bareng ngono ki, lah kok noleh bojomu nang sumur leleh ngono. Aku sedina sewengi gak wani mulih aku. Lah yo kisinan kowe. Aku izin. Wes nyangkali aku ngantuk raup, ngantuk raup. Lah kok wetengku luwe. Lah mertua pas macak pisan sayu ngono ya. Jam pira kuwi? Ya jam 4 sore. Ya yes, ngene iki simpangan karo aku. Nek muni iki mayar. Caidan iki. Ah, tapi ya tenan wong pancen kowe edan kok. Piye? Ya pancen tenan wong kowe edan. Lah berarti kowe edan ora krasa. Kowe edan. Lah ya iki sing edan wong loro. Lah karo sapa? Lah kowe nek pancen aku ki e-, roh edan. Lah kowe munggah panggung aku mbok celuk, eh. edan gak wong loro. Ah berarti ya dudu aku tok no. Sapa? Aku ngrawet iki ya edan no. Lah kok iso? Karo aku wong edan, aku metu kok ditabuhi. Iya. Iya. Berarti ya kak wong telu tok. Ha, ah, sapa? Bapak sing duwe gawe iki berarti Kowe ngomong apa kowe? Eh? Ngomong apa kowe? Berarti wong bijaksana. Roh wong edan mlumpuk dibayari. Besok orang-orang naik kelar dulu Eh? Kan golek duit toh? Nah, aku golek duit. Lah, aku golek dulur. Eh. Tadi kowe rene iku ora golek duit. Aku golek dulur. Sing penting golek dulur. Seduluran. Mergo duit karo dulur ki ya tetep tak botne duit. Ora cocok mbek omonganmu toh. Lah, duit ini bukan semata-mata rupiah lho ya. Ah, duit singkatan. Tulisannya biye. D U I T. Doa usaha iman dan takwa. Oh, ya golek pangan lho, Gus. Sak sak unine kok ya. Doa usaha iman dan takwa. Lah yang ngono ya kuabe wae padha dijak narkotika. Heh. Ini sitrop apa? Psikotropika. Psikotropika. Duduk yang terlarang pemerintah maupun agama itu dilarang itu bukan apa kuya singkatan iya pentirungan ada gelang gini ya narkotika iya negara akan rusak kalau orang-orangnya tidak iman kepada Allah Wah, lah ya awakmu haji dadi enek bener enek anu. Lah nek ngono ibu-ibu warang ngono iki kabeh hey, dijak narkoba. Lah kuwi sing dilarang. Apa? duduk ya singkatan narkoba narik kolore bapak iya ora. Iya iya percaya aku. Dikandani kok. Pancen aku iki jek iki to, Iya. Ya. Ning siswa budaya iki. Iya. Aku ndeleng waktu neng Dosuman Pati ya. Iya. Pancen apik spektakuler yen main. Mosok? Lho tenang kuwi. piye perang kuwi sing gontok iya iya blok blok blok lah gawa pedang pedangnya mencolok gak loh kok nibani gelungannya sinden to pak ya pas gelungan ora ya melorot sakilan lah eh? don sakilan perang menaik tumbuh wah wet wet wing lo kok mencolot nyenai wong nonton biasanya mas widodo itu ngei dadane wong nonton kenaiknya apa? dadane ya pas dodol ora ya melorot sakilan lah aku iku sore memang apene adus Iya Arep adus yo adem eram godhok banyu dik. Bojoku tak jak tampekan. Bojoku juara badminton to. Percaya. Tak cemes wedhing kena udele. Apa yo pas udel? Yo mlorot sak kilang. Lho, suarane tok tok tok tok tok tok tok tok. Kok muni ta, Pak? Nggembol kumplung. tok tok tok tok hebat memang iya jenenge bagyo yeah. artis pelawak yo penyanyi iya yeah. nah, saiki modele campur sari campur sari iya dong iya kan musik pentatonis digabung sama diatonis jadi musik campur sari iya heeh ah, kok iso nyanyi iya kecil lho kok ya iya tak umum gitu ya iya ah uh, kene warga di warga Sangkrah warga Sangkrah desa oh, gede iya kecamatan sumber yang tercinta iya inilah seorang artis yang sudah terkenal di dunia maupun akhirat oh, eh. Allah eh, di dunia musik ya iya kok dunia dan akhirat ya pak erbongko dunia musik yang yeah. baru lihat ya Kok pun binatang? kamu munculnya teko ndi to, Pak? Ya, kok ngene piringan hitam, Po. Dari Jakarta. Iya. Dari Jakarta. Iya. Walaupun begini saudara masalah sio kemana-mana secara diam-diam, dia sering dipanggil ke lain daerah untuk menyanyi. Untuk menyanyi. Tanggal 1 Juli untuk meramaikan Hari Bayangkara, dia dipanggil ke Semarang untuk menyanyi. Untuk menyanyi. Tanggal 2 September. Untuk menyanyi cangkemmu mbok meneng sik. Eh? Cangkemmu mbok meneng sik. Iya. Aku sing komentar. Iya, iya. Tanggal 2 September dia dipanggil ke Kalimantan Timur untuk menyanyi. untuk menyanyi. Tanggal 5 Desember yang akan datang, insya Allah dia akan dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menyanyi. Kok dipanggil Tuhan Yang Maha Esa kok menyanyi? Nah, dipanggil tuh, eh, orang kok ngono apa-apa eh? dipanggil Tuhan yang Maha Esa untuk menyanyi biasanya aku kan mati nah itu ayo yang mati dagelannya apa bisa mati dagelan gak iso mati pelawak itu asasnya surga jadi pelawak itu yang mati iya Gue mesti melebus warga. mesti ya orang mesti tobat kan Orang masuk surga dan neraka itu ditinjau dari amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ah, ya kan. Apa yang mesti nek dagelan kuwi mlebu swarga? Ya, wong mari nonton pelawak itu mau nih karo bojone setru ya boleh. Ora kok. Eh? Oh, padu terus ora. Nah, umpamane saiki. Eh. Dipikal kentul kentul kentul kentul kentul kentul. Nok ngarep kuburan. Hmm. Nok ngarep kuburan ana oh, malaikat loro ditakoni. Sing mati ki sapa? Agus. Mbok yo kowe. Kok yo aku lah mbok kowe. Lah sing ngopeni awakmu sapa? Kowe. Sing ngopeni kowe sapa? Nek aku mati. Oh iya wis, ngalah kowe sing waras. Iya ta? Nah. nah. Niki Agus, oh ya wis. Kono surga gang loro. Ya. Swarga kok ana gange piro? Lho, sing Mbak mati mbiyen kan pemborong tok. Oh. Iya ora? <laughs> Ya ngono. Dewe-dewe. Dewe-dewe. Ah. Apa gue singson nyanyi? Ron apa? Campur sari. Iya. Ayo. Rondo. Umpamanya kempling. Rondo kempling. Rondo kempling. Ndas mundi Mbak Ayu. Ndas mundi. Kopengmu remek apa piye to, Pak? Piye? Ndak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi. Lah tindak-tindak nih orang gue ndas. Yang ini utawi. Kuwi sing ngetren dhisik ya. Iya. Sono maneh kae. Ah, sing njaluk kawin kae opo Oh iya. Ayo apa? Putri panggung. Ah. Sing njaluk kawin kok. Iya iya. Mbok iki. Mbok eh sing nandur wilang tik mbok eh jaluk disunatne kanggo sapa tole kanggo nyoba mboke dhewe kurang ajar kuwi ora entuk lha mbok kualon iki masih mbok kualon ora entuk oh ngono heeh saiki cucak rawa cucak rawa Jucarawa dawa buntute buntute sing wulune yen digoyang ser ser aduh enake iku jucarawa iya manuke manuke manuk gagak ngawur nek iki lah kowe kalau jeneng mang kreatif harus bisa spontan iki spontanitas nek iki manuk gagak mencok neng tunggak delok lagi macak bareng weru aduh manuk kundang mau nih kan ngene bareng roh cewek maca nung ini ya manuk cipret ya apa? Nek cara nek ini Surabaya kuwi ngarani cipret Oh iya. Ayo. manuk cipret buntute saipat mangane enek suket-suket bareng wero aduh manukku purat mau ning ngene manuke manuke manuk tilang manuk tilang mi bernang magelang mangane jangkrik karo walang bareng karo aduh manuk kuilan manuk kok iso langsung ilang iya saya si putri si putri sinden panggung datang kemari menurut panggilan anda pak lurah si ketak putih iku anoman obong ayo Lah ya Pak Lurah melok ngurusi omah kobong ngono lho kok. Iso ae kowe kuwi. Kowe tak kandhani. Iya. Nek lagu-lagu. Iya. Kuwi belajar sing tenanan. Umpamane. Lho, kaya kowe keistimewaanmu nyanyi lagu Mandarin. Iya. Ah, iya ta? Iya. Ayo coba. Saiki bahasane sik. Bahasane. Iya. Aku sing bahasa Mandarin. Aku sing Cara Cina kowe sing memperjemah bahasa Indonesia. Iya. 啊，你真正我出说你因我救，因果你因果di Artinya, selamat malam, selamat berlibur bersama Kedoprak Siswa Budoyo. Aku mencintai kamu. Mulai sore kita udah diguyur makanan dan minuman. Tapi bapak dan ibu panitia masih menyiapkan di belakang yaitu masakan he dan jai. Rupanya banyak sanak famili juga membawa keluarga. Ande Tulan juga membawa keluarga. Tapi maaf ada adik yang membawa pacar karena lampunya terang benderang jangan sampai cipoan. Aku mau ngawur loh, Pak. Ngawur ya karepmu, aku ya ngawur kok. Kowe mau ya ngawur. Aku ya ngawur e. Ayo nyanyi lagu Mandarin. Iya. Ah piye kae? awak rada ado. Engko ganggu engko. Ora Oh. Tapi ya lagu Mandarin itu api kok. Iya, ya sesuai dengan di, yang diprogram. Hmm yang diminta. Apalagi vokalmu itu termasuk kayak sejenis vokalnya Jamrut. Iya. Heeh. Kuwi dhisik nek sing ngajari sapa to Pak Kuwi, Cangkemmu gak tau diloloi watu. Jenenge wong kok. Lah ya wis kok. Eh ganggu aku gak bosok lambemu lho. Karo kancane kok yo ngono. Masih ngono kok. Ambok iya sing semana. Iya. Oh budal bareng lho kowe. Aku mampir nang Pati. Panjenengan ya kakean cocot kowe iki. Ngono ngono, tak rungokke. Judulnya apa to bakae, Pak? Percintaan. Oh, jadi umpamane bahasa Indonesianya percintaan. Eh, eh. Di taman itu dilarang orang berpacaran. Hmm. Namun masih aja yang pacaran. Terus tahu ya suhunya sana sehingga dia jadi arca. Uni ma bu jing hai. Uni ma bu hai. Semua wilang hai. Semua wilang hai. Fuyunia Fuyunia Patung si si patung si Semok wilyange Semok wilyange Tumuruno Ono putri Kang unggah unggahi Putri nek Ah ganggu ae kangge lumut. Wah, berarti kupingmu sing remuk. Ora-ora teko ngarep tengah-tengah wae coba. Teko refe wae. Semok wiliange. Heeh. Semok wiliange, mosok gak Cina. Iya, iya, terus. Tumuruno. Ono putri. Lah. Angge-angge lumut kuwi. Ya ta? Panjene sak brebetan kaya iya. Pokoknya lagunya meh podo. Tapi panjang ya bakwe nek nyanyi-nyanyi ngono aku terkesan bak. Iya. Kowe ku ya seneng nang binatang. Iya. Ya seneng nyanyi nang seni. Iya. Sembarang kok kowe seneng lho bak. Ya aku seneng. Aneh lho wong kaya kowe. Iya. Aku nang gon kirikmu kok ya api toh bak kok ya pinter tenan toh ya. Wah berarti awak umrono no. Tapi nyenane aku nang gonmu. Iya. Lawan tutupan. Iya. lalah tak tata kok rana cengengake kirek kirekmu metu iya tak takoni, eh bagio neng di kok jenggong iya wah jangan kaya kirek weh wih juara aku yang ngerti iya oh bagio neng di kamar ya pera iya aku <laughs> iya terus tak takoni meneh lah bojone neng di jenggong meneh iya Wah, jan kaya kirikku tenan. Aku ya ngerti. Piye? Berarti bojomu ya nang jero kamar, ya ora? Iya. Lah terus tak takoni. Iya. Lah wong loro nang jero kamar ngopo? Iya. Yeah. Ini ku ngopo Aku mangan rujak. Sambil pedes. Ih, eh, mbok takon Sampai melet-melet ngono. Aku nyang omahmu. Eh? Kapan? awakmu pitik nek ngopeni kaya pitik tem uang temenan. Kae pitik kae mulai cilik bakwi digondol ulung ceglok tak temu. Lah iya kok iso ora tukul lare mlakune ngene iki. <laughs> Oh, ya kok. Pitik ya Gus, apa sapa ya? Eh, digondol ulung terus ceblok Aku kok ya takon. Tak takon, "Heh, Abah Agus nek." Terus piye? Lah kok ya pikirku gak iso nyauri lah kok iso nyauri. Oh oh oh. Wah, berarti enak iki. Lah sing wedok nang omah apa ora? Oh oh oh. Iya. Terus? nang ngene nang mburi nyapa wong loro. kok hmm. ngene iki. Wo nelek. Nelek kaya bareng lho. Aku ngisis, ngisis nang mburi ngono lho. Kaya ngene moro-moro lho lho nyapa wi nyapa aku lek mak teledik jadi wak kowe ya sayang anak barang ya sayang binatang juga lebih utama sayang anak anak anakku wah hebat anakku barang tuh nek sekolah ya mau kalau anakmu apa peminum kowe apa yang ngerti to bak ngombe ngombe nek juwono ngombe minuman keras anakku anakmu kowe ngerti ngerti lah ya to bak anakku kuwi yo anak Iya. Kandani to, Pak. Ya wis tak tuturi wisan. Piye? Malah ngeneki kenegaraan barang. Kaya ngono. Iki sapa iki? Agus anake, eh, Agas anake Agus aku. Anakku sapa jenenge? Agas. Kowe kok ngelih jenenge anakku? lah anakmu lahir ning Hotel Solo kok. Agas anake Agus. Nggih, Om. Lah kok ngombe ngene iki karepmu ya apa? Karepmu piye? Masa depane bangsamu iki piye? Iya, iya. Monggo masa depane bangsamu terletak nang pundakmu. Lah namamu ngombe ini rusak bangsamu piye? Lah kok aku ditawani. Lah ngersakne no pripun, Om? Kowe ditawani. Iya. Lah kowe ya gelem. Ya gak gelem. Ngawur wong tuwa kena ge contoh kok dadak. Nek nggo contoh. Mm -mm. Lah kowe kok mau? Aku ya mau no jelek aku cek mendem ya. Kadange cek mendem dadi nuturi dhek sini iki ya. Kowe mau mendem to nuturi? Heeh. iku mengae agak seru ora aku ngene. Ah, tapi nek sekolah ya mau kalah. Alah, sekolah anakmu iki lho. Bahasa Inggris. Pira? Anakku tujuh anakku Anakku songo. Edan hebat no bak. Bocah telu didom. Walah oh, didom cah telu. Iya. Ah, tapi gambare nulise Nul rapi. Nulis yang apa? Kayak spidol, pulpen, potlot enggak. Wajar. Lah terus piye? Nah. Ada keanehan di anakmu? Anakku enak. Piye? Bar tak tetak niki wis ora. Iya, tak tetak niki wis ora gelem kok nulis gawe pulpen. Lah nganggo apa? Gawe pipise. Lah nulisnya nang ndi? Lho nek lemah. Pamane aku jenengku kan Bagio. Bagio. Bojoku Tuti. Heeh. Bagio dan Tuti ini ditulis. Tut entek wis. bahagia dan tut ya ora kene diwaca no lah iki bahagia dan tut tok kurang i karo ka lah untung aku jek nang kono terus ya tak tambahi i tak tambahi i karo ka karo ku eh lah ben dikene diwaca ngene sik gawe i kok ya entek ngene aku wis entek entek bahagia dan tuti lah kurang ka no lah untunge bojoku kok liwat kono oh. mulai mulai ke pasar liwat kono wah gak belanja ini ini ki tulisannya gerangannya mbak anak ini ki orang kena diwaca wong apa ini ke bagio dan tuti biar kene kurang ka tambah nih ka tua mbak kakus berjewas Orang buah juru Aduh Kadek bojoku seminggu ra nguyuh. Dadi bagyo dan dan tutio. Wes. Ora tuti. Tutio. Anakmu sing cilik kae kowe nek ngomong kok ya gati ndulang barang. Iya. Lah wingi kok kowe kok nesu karo kucing ngopo? Halah ya bah. Lah iki nek gak percaya ya sing kagungan kersa utawa sing mirsani kabeh ben menjalankan kuawan. Ah, kucing. Aku lak ndulang anakku. Ah. Kucing kok gemblibet nek kiwa tengene sikil. Lah kuwi jenenge kucing sing bendoro. Aku gregeten, tak nih remason, tak remason silite. Wah, ya edan no. Kucing. Lambemu. Sik to, Pak. gak percaya ya. Lah kuwi piye dadine? Sing mirsani kabeh kok nyoba nek teko omah. Dadi kucing terus silite tak anu ni silite lho. nek kak silite gak anu lo jadi silite kucing gue iya iya ah, ah ngerti lah ya silit ya silite tak lewek remason. tak lewek pelek ni nah kucing ini dulu piye kali aku reaksinya piye reaksinya piye nek didilat ki panas iya diambung ki sengir. Dikukur ya ora iso. Dikukur ora iso wong kucing kok ngukur. Lah, duwe akal kok nyoba kok nek eh, sing anu. sing mirsani ki lho kabeh kok njajal. Ya ngene iki, gocak ana iki. Dadi perpanasan terus piye? Enak misteri dawane sak mene iki. Dadi nek anu ngene. Piye? <laughs> iku perkara iku mau pokoke fasilite kok wis kiai kok sing anu gak anu kok lah iya wong panjen kowe aku rene iki mek arep-arep tukul aku iki iya aku lak ngelamar pekerjaan loh Karo tukul kuwi lagi pengumumane dina iki. Eh. Diterima ora ne ya kabar tukul tukul lah. Ya tukul ae dinteni. Ya iya. Sing tukul mah ya bar paes kok, bar paes. <laughs> Nek jero kono. Dadi ya sesuai jasane dhewe-dhewe to, Pak. Ya. pabrik tebu, hmm. pabrik gula hmm. terangkil. Oh, iya oh. iya iya iya. ya diterima ya alhamdulillah no bang aku. Ndek, eh, sik tak anu sik. Sapa? Pak Jeruke tukul. Lah iki kok aku niliki pengumuman daftar nang ngarep papan tak waca kabar. Kepiye? Agus Kuprit lulusan. Kuwi ngopo to bakal sedolanan iki Haus. Haus darah. Darah putih kok mbok ombe lho. Eh dijajak kono, kalau tak cili cilik kok ngarep kono. Ya wis, Wis, ini urusan kowe karo aku, Kul. Urusan kowe karo aku, Bak. Ya ora melu daftar. Nek minggir. Minggir, Oh, ya wis. Nek minggir. Hasilnya bagaimana? Hasilnya kepenak. Barang kowe moco, moco. Papan pengumuman nomor 1 Agus Kuprit sesuai ijazahku SMA. Ijazah SMA. Terima dadi apa aku, Kul? Kowe dadi Cinder. Alhamdulillah. Aku sok senen wis dadi sindir Tanggal 22 sesuk kerja. Lah kowe iku mengisor ta pol ngisor. Heeh. Tukul lulusan SMP Trimo dadi mandor. Senin bareng kerja. Wah. Aku SMA dadi sindir Aku SMP dadi mandor. Lah aku Dadi apa? Ora sekolah. Ora sekolah mulane menung sore kudu sekolah, pak Tak delok ya ning papane. Kok iso mbok delok? Bah ya ora sekolah. Ora sekolah. Ora sekolah malah dadi direktur. Kok iso ile? Mula pak, wong tua kuwi mbandani kuwi nek sekolah sing tenengan Ben ora muspro ijazah ora duwe. Paling ora kudu SMP. Eh, mosok pegane elek-elekan gak enak. Gak enak. Ya nek terima elek-elekan ya apa? Ana menawa. Ya pegawai. Ya kalah sidere kok. Ora ana oh ya kuli. Ya wis kuli-kuli ta wis aku. Gelem apa piye? Sembarang aku sembarang ra enak ngene. Piye, Gol? Ya wis ra apa-apa mecake wong ketok ya awak ya wis ngene. Kuli ya gelem. Gelem aku. Tukang angkat ya gelem. Alah lah ngangkat kok. Ngangkat sembarang lho barang lho. Ngangkat junjung gelem. Gelem. Ngangkat sapa? Bojoku mamane. bojomu ya cocok angkat to, Ya pas babaran. Barang-barang dungake. Sinder Mandor. Kuli. Kuli. Bayarane kuli, njaluke ning mandor. Mandore njaluk ning sinder. Sindere njaluk dikampleng. Kok iso dikampleng? Ah, njaluke ning Pak Jan to. Ngono. Meru ta ora? Melo. Melo. Eh. Senin sesuk kerja. Eh, Melo. Senin sesuk. Senin sesuk sesuk Minggu kok. Bar sesuk tanggal 22. Iya wis. Ayo. Ya. Ayo. Kerja. Ya. Dulur. Dikon tepangaken nami kula Agus Kuprit. Eh, dikenane nang wong-wong. Iya, ketena lho. Dulur. Dipun tepangaken nami kula Agus Kuprit pendamelan kula dados Cinder. Para sedulur nami kula pun boten asing melih tukul lulusan SMP kula nemung dados mandor. Lah kuwi to, Pak? Kenalan. Ya tak kenalne ora lapo to kok. Yo kenalke to. Ya bagio. Uli. Walah, walah to, Pak. Kenalan kok Sinder, Bayaran kula sak bulan petang yuto Sinder. mandor bayaran kula sak wulan 2 yuta. Teng 25. apa sih anu kuliah sinder berangkat nyambut gawe tumpah aneh mobil kijang sinder mandar mangkat nyambut gawe tumpakane sepeda motor tiger eh. dipikul dipikul lho saenake nang kuli kok dipikul pas sapa ya wong-wong padha kuline kok besok mampirnya sarapan ning gue Depok. Sego mampu. ngenteni pitik diblindes. Gaben, ngae sak petuke. Sarapan pagi bar mangan e wong sinder kok. e mesti jeruk. Sinder. Mandor bar sarapan pagi ngilangno amis, tombo amise pisang. Nah, kangge ngijalaken nama samisan. Kados kula niku sabun wing. Ya, Ngapain malah hilang amise kok? Ya gok-gok hilang. Malam Minggu malam panjang sinder santai kali bojo. Langsung nggih dipotepangaken bojone sinder bojo kula nyonya londo. Langka kowe. Gimana tepangaken senajan mandor bayaran rong juta malam minggu dolan ning alun-alun pati kali bojone bojone kula elek-elek nyonya Cina Ah, nggih dhuwit mboten nyekel nggih begenggek. Sageleme ta ora nyekel dhuwit kok. Begenggek. Wah, be begenggek kuwi eh, yo yo. Diumbah banyu anget gori kok. Damangi gurih pokoknya. Wah, pindho aku. Tak tak pangandase. Wes, perkenalan sing apik. Pokoke ya ngono lho le. Apik pokoke. Genggek. Genggek mulu. Sampeyan genggek. Genggek. Akeh kono. Ya, genggek. Madep rene ngecak aku genggek. Masa aku genggek. Tau ora kaya temenan. Roh. Rupane piye? Sak mene-mene putih. Terus dibener kresek. Ya apa? Wes aja takoni wae tambah gelak drak iki. Wes kena-kena ae aku tak laporan ning kantor. Ning kantor? Iya. Oh iya. Penting senen kerja, ana kuline, ana sendiri, ana mandore. Jadi aku menyusun kok tanda tangan. Tanda tangane kok bareng-bareng ae tanggal ah, iki terjadi ya. Iya wes. Ngene. Wong iki nek wis rumah tangga ngene iki. Iya. Dadi Buang rumah tangga kuwi wajibe kudu kerja. Kerja. Iya. No. Lihat rene ora? Apa to nyenye? Apa? Aja nutup-nutupi lho kowe. Apa? Tukul. Liwat kene. Ora nek. Hah? Liwat kene. Iya. Liwat kene, ngono. Iya. Bocah e rono. Kenali. Liwat. Aja ngapusi lho kowe. Ora. Trene. Ngapusi ndak trene ngono. Kowe kok takon sapa? Ora takon takonan. Ora trene kok ndora. Mau ora. Wah, goblok liwat. Kowe lambemu iku ngomong ing tak kandhani. Nggih. Konyel kuwi nggawa bendo. Terus? Lah sing didolek itu kol. Lah ya to. Lah kuwi Ya diwara ora enek ngono lho. Saking wediku aku ngomong enek mlayu ngidul aku. Aduh kol, kowe balio wae kol. Ora. Balio kol, Di we balio wae. Aku. Wis to. Ora. Kowe oh. iku didoleki kunyil digawake bendho. Kowe duwe salah apa? salah apa-apa. Eh? Lah piye? Salah. Wis saiki balio-balio kowe timbangane banjir darah. Banjir darah. Aja ngomong lo kowe lho. Ya. Kunyil kuwi nesu. Wis kelometan ngomong. Jare jambar ruwung apa pito iki? Jare rene jure rene ora ana. Tas idul. Cangkemmu kuwi duku apa ora iki? Oh, Kena. Wong ora ana lho. Nak mengu aja sak enake dhewe. Wong ora ana. ora ketemu aku, ora. Jare rene. Mari kok kene. Rene lho. Tenan lho kowe. Tekone sing iki lho. Sepentre merak omong kowe. Ora, engko mbok bacok. Mbok bacok. Hah? Kowe adu-adu wong wae kowe iki. Dendang nyingkreh. Nian ketemu terus dibacok piye? Eh. Aduh, kok kowe kok jeng glibet ning kene wae to. Wis ben ning kene, ben ning kene ben dibacok. Kegel nek aku mati. Hah? Kowe ndoleki kowe arep mbok diapake nggo benduk. Aku. Iya. Lah. Lah aku digoleki kene. Heeh. Ora kepethuk. Wah, larek kok ora ngawaki ini bocah ora ngawaki ini. Kowe nyipi apa kowe mau bengi? Lah. Oh, Kuwi kuwi cekelen, Pak. Lah iki lho bocah e. Lah oh, aku kok angel tenan iki to. Lah kuwi lho bocah e. Nggih. Yen ada masalah diatur nyil, gak usah ngono-ngono, Cek. Eh, iki kancane. Eh, ya ben dibacok. Mati tau. Wis, Ping pira kowe mau liwat rene? Ping telu. he? Ping telu. Lho ngene iki jujur ini. iki. Lho ngono. Ono masalah diatur ora ora usah geger-geger. Ngono. Jane jane piye iki lho? Pene omahku lha apa? Lah bendo. Heh? Lah bendo. Lah ya iki lho. Eh. Ah. Susu melayu ae. Ya eh, lah balik. Tuwa saku. Ono iki mau nyelang bendo ta? Lah ngono kowe kok mencicil. Suwe nak arep dandan mau nang nek kunyil arep nyilah bendo bendone digawa kunyil. Aku kok do bojone kunyil ditututke aku lho Iki bendomu. Iya. Kowe ora ngerti pengumuman wae jam 3 kae. Apa? Ana pamflet spanduk. Hmm. Barang siapa yang membawa senjata tajam di muka umum, hmm. itu nek konangan petugas, kuwi iso dihukum kuwi. Dihukum. Tolong gawakno, Gus. Eh ngawur tok e. Eh. Eh, dihukum. Dihukum ora apa-apa. Eh? eh? Dihukum wis ta ben di. Eh, wong awake dhewe yo eh. ngene tok dadi. Ayo liwat tok model. Kok sembarangan. Eh. Ngapa? Dihukum. Dihukum. pengumumane mau jam piro? Jam telu. Jam telu. Lah saiki jam piro? Jam 11. Wis ora enek saiki. Ora enek. Hilang, oh. hukumane ilang. Tapi nek sing nyekel wong liya, enek meneh. Hanya ah, kelo kena telek ini kok. Ya, krik nang kok. Ya itu nang pawon iki mau nang kandang, Bu. kandang yang mbok usungi. Lah karo jene bedhok kok sedadi masalah ini. Lah iya kok ya lucu ya. Eh, iya. iso dadi masalah. Iki bendo. Iya. Bendo karo bendo. Bendo iki arane wong tani. Heeh. Bendo saben-saben ben panen ping bendo. Oh. Ya nek sing arane bendo saben-saben diwenehi bendo. Kemamangan ping pira, Bak? Iki bencok. Ya ora bencok. Saben-saben dibacok. Sok tak layanan ana kono, layanan ana bintang tamune sampean nyanyi. Nyanyi. nyanyi apa sembarang ayo ayo nyanyi wong lagune apa ayo bacokne oh jauh dimek gegerku kering sebab e ora langkepan ala wong nyekel ngene ae ora usah nopo ya kering jan lakuan nyempet Terima. Waduh. Ngapa terus? Apa? Terus gue nak. Cari keri kok malah Tapi Pak Dio itu pancene nang omahe kuwi nang kampung kuwi. Ngene-ngene yo kewan. Aduh ora mentalanan. Aduh. Ana tangga aduh. Ana tangga kesusahan. Aduh. Kuwi ngopo ta, Pak? Kerapa? Kok ikak. Dene iki yo ngono ta, Gus, wis ngene kok pecak lho. Bacok. Bacok nek. Ngene iki cara condro wong lanang sing bijaksana. Lah iki lho. Dodo jembar ber budi bawa oh, laksana. Irung bangir sugih rezeki. Tangan dawa nyolongan. Nyolong ra popo nyoyo bacok. Eh, kowe iki wis mau bendo iki sing ati. Tulanan bendo malah bahaya iki. Jumuan, malam jumuan. Eh, malam minggu. Tapi ono lho kae. Piye? Wong iku duduk hak e bendone wong. Iya. Lah kok digawa ngalor ngidul kuwi. Iya. Yeah. kuwi loro anyang-anyangan sak bulan ora waras aku pengen anyang-anyangan lah tangan saya tangan gawa sing kiwa jajal ora anyang-anyangan pengen aku lah diatur ngono ana wedokane sapa wedokane wedokane rek dadi ya gak dadi aja aja geger ora ora nek geger monggo ini Ika penong diai tobak bak. Yeah. Oh, Semet-semet Tadi Ya kok rino meneh Ya gampang oh, Iya Aja turu lho bak Bak bak Bak Rene Rokok kae simpenan Iya iya Gowe Iya Bak bak Bak bak Gila Anu bendune disempet nang guri aja dok nang. Bali nang gone. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. lagune sing penak monggo Mas Agus Kuprit sampeyan nyuwun slendro nggih saged. Sing penak napa peloke? Dimiringno ya iso. di Dimiringno iso. Pun awake ae. Awake ndase ra ketot. Ya kabeh sak ndase. Ya. Duit karo Bu Sinden. Duit karo Bu Sinden aku tak Mister Mendem sik ae. Mister Mendem. Heeh. Uh -uh. Iso aku. Iso. Ya. Mister Mendem. Sing ngene kae to? ditangani sik. Heeh. Mabuke Mbak Kiai jeling apa ora? Iki ana permintaan ngidung. Ngidung Jawa Timur. Jawa Timur kanggo selindro iso kene. E-, Enak selindrone? Enak, tiga selindro iso. Oh, ngono ta. Aku nek pelek bingung. Iki ya. Tuku kayu gawe ketek, tuku cewek pojoke suwek. duwe bojo ayu kakean tetek bengek bareng duwe bojo tuwek tak cipok mate ngono-ngono salahku dewe iya ya meh padha ya kowe kok dudu dudu atuke atuke piye iso kok ora dak piye carane piye kok iso anu master ndem monggo apa kok dudu atuke wong cerik ana gamelan iki wajib ditembangi tembangan ora cocok lara sik lho kandane ya jenenge meksa heeh mendem mendem sing sing ditobak mister mendebak sing piye piye lagune piye ayo ngono ya nyun cintingan ya mister mendem mister mendem mister mendem penekno eh. limbe tutungi tutung eh, wingi lerile lah ya roh wong mendem dilirine lho eh acan acan iki lagu lho nyoba ya lu lu ora kok iso Mas Agus Ada juga joli ya terus. Aku kowe seneng nek aku dibacok bagyo. Bapak, sampean iki wong kunci jaga kula tak kene. Ku nek bagyo rene aja entuk kono ae. Sik nggawa bendora kuwi. Ora, ora apa-apa bendone yeng. E. Kowe terus ke sabare. Tak ketane ngene jaga kale wis. Ngono ya. Iya, cepat e. Kumule bareng. Piye? Bocah nek dipenging ora keneh. Lho kok pokinge perkara apa to, Bang? Iki pelok ora usah julajuri tak idoni raiku. Er, raimu. Eh? Raimu. Lho, rai raiku. Tak idoni raimu. Idono. Lho. Nek eh, salah dibenerke, Bang. Nek mung benerne iki lho. Iki salah. Eh, cah bocah kandhane ra kena tak idoni raimu. Idono. Ayo, idane nang. Tak idoni opie piye? Hah? Panjane ora tak idoni lho ngono. Ah iya. Ora kene tak idoni ra iku. Apa iso kowe ngidoni ra iku? Ya iso no. Eh. Kagak iso. Ayo. Mes mendem Monggo, Mbak, mes mendem langsung. Langsung ketokne coro-coro kuwi. Kok. Wis coro-coro. Mulai oh, kene sing temen karo Bu eh, sing putrine Bu Sidan kakunge Pak ah, terus duwe anak bonang masyaallah <laughs> ora anggap penting anak bojo wareng aja munamuni nuturi kaya kiai atoke wae yen klenger lan glosor dhewe aja ceka atimu Awes tak tutup kelelakonku konco kulere non duka tungak ke kuat mendem kuwe ora duma kul pancen ayem kul duwe bojo pesinden kuwi ayo nyambut gawe bareng balik bareng koyone ya dobel. Ayo to, Pak. Ha pengen mlosoh dadamu rabiyo sinden. Kok iso mlosoh dadane pokoke? Pengen opo kawen sinden opo? Mlosoh dadamu terus ngemu nanah kae. Iki sing pengalaman. Sebab apa? Sebab apa? Sinden iki mulai ketanggapan kae. Iya. Nok jero aku aku melok mlebu. Mlebu. Ben mlebu bleng. Nok kamar aku melok mlebu bleng. <laughs> Ngono iki ya. Karep ya usur-usur gelungan utawa Setagen. Lah kok muni? Ora buta kae kae. Wong ora ora buta Wis. Aku melok metu, brucut. Malah metu aku brucut. Banyune akeh. Jek nek banyune. Katene akeh banyune akeh metune mah brucut. Heeh. Lah kok kaya ngapa bojoku ning jero wah ora butuh pengen roh aku mlebu mak besek bareng tak duduh nih mongsa mene apane kuwi apane kaya ku lho kaya ku pelawak lho duwit to iya yang ini ki nek duwit-duwit kritik nih duwit kritik nih mongsa mene sekarang lagunya alah alah koyo yo pinter-pinter sik coba sik berapa lah aku ngemse kalah harus dapur-dapurmu yo coba Sekian. Sing bener piye? Hadirin. Ya, yes, nya Lo kita contoh. Ya, Hadirin para undangan sekalian, dalam rangka ajatnya Bapak Jan malam ini yang mendatangkan ketoprak siswa budoyo yang akan menampilkan judul cerita Opong. Opong. dalam rangka wali madul Kitan Putra Bapak Damijan akan dihadirkan bintang-bintang film dari ibu kota. Inilah gaya Mas Agus Kuprit. Jalan. Tereng, tereng, tereng, tereng, tereng, tereng, tereng. Modeso. Tereng, tereng, tereng. Seperti Bung Primus. <laughs> <laughs> Primus singkatan pria muka setan. Pria muka setan lo Primus. Dan inilah menampilkan pelawak dari Kota Pati. Pak Tukul. Treng tring treng treng. Tukul ya melo. Iya. Aku iya. Treng <laughs> seperti Anjas Mara. Dan bintang tamu kita dari Kota Jawa Timur. Inilah Pak Pakio dong tok dong rong dong tek tek dong tek dong tek ayo mula mah ora urung elek eh. oh, elek ya. elek aku rasa ras apa berapi api gede elek ora ora kadang aku umpamanya bunga si kunyil adalah bunga melati tukol iya. bunga mawar Lah kuwi salah gayamu ta? Actingmu kuwi elek. Coba nek kon nyel actinge. Piye? Lho. Sreng tereng teng tereng. Lho piye? Tukul. Teng. Lah kowe coba. Bisa. Ayo. umpamanya mobil nah, iya, iya, Toyota. Eh, Hino. Oh, ya Ora oh, gayamu piye? Ini jadi AP-AP. Inilah Kijang. Inilah Toyota. Inilah Panther jatuh dari jurang. Selingi lelagon bermester mendem. Cinta tak terpisahkan. Eh, ayo Mas Agus.

Apa om wedok eh, Pak Mah meteng. Kok iso meteng lho? Wedoke tukul, wedoke tukul gak ora pati pati. Iki ambek ya, iki ya, iki. Gandeng piye? Eh. Cara samek intene aku sampek. Papae sampek. Inte Iki nek film barat kae umpamane iki wedoke, jejer mlaku bareng piye? ah. kayak Romeo and Juliet oh. sing dadi wedok koyok Juliet sing lanang koyok pencopet Ayo ngomong koyok jambrek ayen nah, aku kan coba sumpamane ya pak ah sumpah umpamane cewek cewek aku iya lanangnya. lanange nah. wah ini baru pasangan ideal Wah, wedoke ayu, sing lanang kena kencing manis. Tapi malah ngoprol. Sekian.